svojstva koja su u njoj, koja su u njoj navedena. Položaj poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao Allahov poslanika podrazumijeva vjerovanje koje je prenio od onoga koji ga je poslao. A to je uzvišeni Allah tebareke o ta'ala. Znači u ovom ajetu dokazi vjerovanje u Allaha koje obuvata vjerovanje u njegova savršena svojstva vjerovanje u njegove knjige, koje obuhvata vjerovanje u sve Allahove savršene osobine koje su navedene gdje u? U tim knjigama. Zatim, vjerovanje u poslanika, a to obuhvata vjerovanje u Allahove osobine koji na, kojima nas je poručio ko? Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem. Ovo se dokumentuje i razumom, jer nas je Allah tebareke kao tala, šta? Obavijestio o sebi, ovim svojstvima i oni ih bolje poznaje od bilo koga drugoga i njegove riječi su najistinitije a njegov govor najljepši za razliku od drugih zato je obaveza njihovo pripisivanje njemu kako nas je i obavijestio bez imalo neodlučnosti jer neodlučnost i oklijevanje kod primanja neke vijesti na braću i sestre samo u slučaju kada ta vijest potiče od onoga kome se šta može pripisati neznanje ili laž ili slabost pa ne može da iskaže šta želi a sve ove tri mahane nemoguće su u odnosu na Allaha te Tebare Kevotala zato je obavezno privatanje onoga o čemu ko U čemu nas Allah tebareke o ta'ala tebareke o ta'ala obavijesti. Znači, neodlučnost i potr u potvrđivanju moguće iskazati samo onda kada vijest dolazi od ne. Neznanje, laž, slabost ili slabost izdržavanja ili ne može da, da pojasni ono što želi kazati. Sve ovo nemoguće u odnosu na Allaha Tebara kao tala. Zato potvrđujem i dokazujemo razumski, jer je uzvišeni Allah, ovo je onaj drugi dokaz što smo rekli na početku, potvrdio sebi te osobine. Zašto? Pa on najbolje sebe pozna bilo koga drugog, braće i sestre. Je tako? Tako pitamo svakom ko pokuša da negira neku od tih osob... Pitamo ga, da li se Allah Želešanu opisao njima i obavijestio da su tim osobinama? Ako kaže da nije, onda laže. Ako kaže jes, onda ćemo ga pitat, jer ti to znaš bolje od Allaha. Ako odgovori da on zna bolje od Allaha, ti je postalo šta? Ne Ako kaže Allah bolje zna, onda ćemo mu reći, Sad ti je obavezna da vjeruješ u ono što ti je kazao i o čemu je obavijestio tvoj gospodar. Zašto? Zašto, braćo i sestre? Zašto ćemo ovako mu reći? Zato što Allah bolje poznaje sebe i on je najiskreniji u govoru. Sve o čemu je uzvišeni Allah obavijestio sam o sebi je. Šta? Sama istina. Ovo je naša akida. Zašto, braćo i sestre? jer su Allahove riječi najiskreniji, a govor najljepši. Ljepota govora se ogleda kroz riječistost i našim prezentiranja govor najljepši, najjasniji, najrečitiji, vrhunac svakog savršenstva. Ovo će, možemo ilustrirati na jedan a, e, lijep primjer. Primjer neznanja laži ili nemoći izražavanja. Na primjer, primjer neznanja. Bolesnik koji boli od neke bolesti uh, posjeti ga stolar pa ga počne pregledat njegov stomak, glavu, prsa a onda uspostavi neku dijagnozu hoćemo li mi prveke dijagnozu? Pa sasvim jasno da nećemo jer je on nestavnica, nije liječi ali kad bi on kazao od ove vrste drveta nisu dobra vrata e, tada ćemo privatiti šta? Njegovo mišljenje. Drugi primjer, primjer laži. Kada bi to bolesniku došao iskusan doktor, za, u kojega sumnjamo da nije povjelio, tako, hoće 100 eura da mu se drne, i pregledao ga, a nakon toga rekao od čega boli i da je potrebno dati veliku sumu novca za njegov lijek. Bili mi je privatili ovako mišljenje? Ta bi bili u velikoj dilemi. Zašto? Zato što smo znamo za njega da je nije povjerljiv. I treći primjer, primjer nemoći izražavanja. Kad bi nam došao neki čovjek, vrhunski medicinski stručnjak, a usto je povjerljiv, ali je recimo španac i ne razumijemo šta govori. Niti on razumije nas. Mi njemu pojašnjavamo stanje, ali on ništa ne razumije. Pa se on nama obraća, ali mi ni njega ne razumijemo. Na kraju ćemo biti sigurni u ono što on tvrdi, nećemo biti sigurni, niti imati povjerenja u to, je to vrlo važan faktor u tome, a to je šta? Pa da se sporazumijemo. Faktor sporazumijevanja. da braćo i sestre, ako razmislimo o Allahovom uzvišenom govoru, kojim opisuje sebe. Vidjet ćemo da je taj govor nedvojbeno proizašao iz apsolutnog Allahovog znanja. Taj govor je proizašao iz apsolutnog Allahovog znanja. Također, iz popune iskrenosti i istinitosti u što nema niti smije biti imalo sumnje. Kao što ćemo primijetiti da je taj govor nesumnjivo šta Allahov govor najljepši, najpotpuniji i najjasniji. Zato, da li nakon navedenog preostaje i jedan vid neodlučnosti u vjerovanju, u potvrđivanju onoga na što Allahov uzvišeni govor kazi. Tako mi Allah, braćo i sestre, nema niti postoji neodlučnost, niti smije postojati u potvrđivanju svega onoga <clears throat> što Allah te bareke o ta'ala potvrdio sebi u svojoj moćnoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alaihi wasallam shodno tome postojanje nedostataka koji su razlog neodlučnosti i koji ne priliče da ih posjeti uzvišeni Allah obavezuje nas na prihvatanje svega onoga O čemu nas je obavijestio ko? Allah te bareke o teala. Također isto važi za sve ono o čemu nas je obavijestio poslanik Islama. Je tako? Od svoga gospodara. Zašto? Jer poslanik se lovali selem najbolje od ljudi spoznao je Allaha. Bio najiskreniji, najpožrtovaniji u dostavljanju risali, najučeniji i najbolji govornik koji je znao na najbolji način pojasniti drugima. Zato je obaveza prihvati sve ono u čemu nas je obavijesio ko poslanik ali selatu wasalam. selam. Aisha radijala vanha prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja sam među vama najbogobojazniji, najznaniji Allahu. U rivajetu od imana Ahmeda jer na sajija navodi se tako mi Allah, ja sam najznaniji Allahu azza wa i najviše ga se bojim. Poslanik Ali Salatu Wasalam je braćo moja i sestre prije poslanstva imao nadimak iskreni, alamin, povjerljivi, iskreni, onaj koji je došao sa istinom i na tu istinu potvrđivao kako ga opisuje Allah tebareke wa ta'ala. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ a onaj ko poslanik koji donosi šta vasaddaka bi sadaka, istinu i koji u nju vjeruje, oni su šta? Humul mutakun. Oni su šta? Bogobojazni. Abdullah ibn Abbas, eh, radijala, on je prokomentirao ovaj ajet eh, riječima, istina su riječi la ila illallah, a ona je ko to potvrđuje i vjeruje tu istinu, je ko? Poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Osobine suprotne ove koje posjedovo poslanik alaihi sallatu wa sallam su neznanje, laž i nemoć u pojašnjenju. Kad bi neko kazao da riječ istava, je tako? U ajetu znači istavla, istava znači uzvisiti, znači uzvisiti se, a istavla znači gospodariti. Uzvišeni kaže, Ar-Rahman ala l'arš istava, milostivi, se, koji, milostivi koji se uzdigao iznad arša. Kazat ćemo, navedeni dokaz za tu tvrdnju, jer ova vijest dolazi od koga? od Allaha tebareke wa ta'ala koji najbolje zna riječ iz teva spominje se braćo i sestre na sedam mjesta u Kur'anu i ni na jednom i ni na jednom od tih mjesta nije spomenuta riječ iz teva je tako? da je Allah tebareke wa ta'ala izrazom istava teva htio ukazati na značenje riječi iz takav način izražavanja ne bi bio vrhunac riječitosti, bio bi krnjav, da je htio ukazati na značenje, na značenje iz teula za gospodariti Aršom, je tako? Spomenuo bi to barem u jednom od navedenih ajeta. Znači tvrdnjom da je Allah izrazom iz teula htio ukazati na značenje riječi iz teula, sugerira se na šta? Na jednu veoma opasnu činjenicu, na nepotpunost Allahovog govora, neuzubillah, u domenu riječitosti i pojašnjenja. Allah tebareke wa ta'ala kaže, subhanallah, yuridu Allahu li ubejine lakum wa jahdijekum sunana allazine min qablikum wa jatube alaikum. Wallahu alimun hakim. Kaže uzvišeni, yuridu Allahu, Allah želi, li ubejine lakum, da nam objasni, wa jahdijekum, wa jahdijekum i da vas putevima, ويهديكم سنن الذين من قبلكم i da vas putevima koji su, kojima su išli oni prije vas šta? ويتوب عليكم uputi da vam oprosti Wallahu alimun hakim a Allah sve zna a Allah sve zna i mudar je to je braćo moja i sestre što se tiče ovoga svojstva potvrđivanja Allahovog svojstva sad ćemo progovoriti e, nešto kratko o sljedećem kojeg sam vam e, na početku rekao tako da će vam možda da budete čuli da Allah ima i negirajuća tako svojstva neću reći zaparalo uši zaparaće uši ali ovaj možda je nekome nepoznanca ili ali inšala u tala nastojaćemo da večeras uz Allahovu dobrotu volju i pomoć pojasnimo i, i ovu, ovu meselu. negirajuća svojstva, koja je Allah, Tebareke wa ta'ala, odbacio od sebe u svojoj knjizi sunetu poslanika i svetu slova. Je tako? Znači, odbacio i Allah. I sva ta svojstva su nepotpuna u odnosu na koga? Na njega. Poput smrti, sna, neznanja, zaborava, nevoći i umora. Zato je obavezno njihovo odbacivanje od izvišenog Allaha, Tebareke wa ta'ala, uz potvrđivanje svojstava savršenstva koja su suprotnima, suprotna ovim svojstvima. Kojim? Svojstvima nepotpunosti. Jer cilj Allahovog odbacivanja tih svojstava od sebe nije samo puka negacija nekog svojstva, nego objašnjenje njihovog nepostojanja vršenstva svojstava suprotnim svojstvima nepotpunosti. Allah te barke u tala. To je zato E, zbog toga što e, je potpunost negiranja nekog svojstva uvjetovana ukazivanjem na potpuno s njemu suprotnog svojstva. Jer negiranje nepostojećeg ne predstavlja ništa, a kao ne da bude potpuno. Ovo ćemo, iša lautala, vrlo lahko i lijepo objasniti. Znači, određeno svojstvo može se nekada negirati onome koji inače nema sposobnost činjenja onoga što mu se negira. I u tom slučaju negiranjem tog svojstva neće se potvrđivati njegova šta? Potpunost. Kao na primjer da se kaže zid ne čini nepravdu. Ovo nije nikakav vid ponovali za zid. Jer taj zid ne prihvata nepravdu. Jer tako? Navešćemo nekoliko primjera e, znači kod negiranja nekog svojstava nepotpunosti. Obaveza je u isto vrijeme potvrditi suprotnu savršenu osobinu koja pripada samo Allahu tebareke, tebareke o ta'ala. Navišćemo primjer. Kaže uzvišeni, slušajte me dobro. La ta'huduhu sinetu ve la neum, ne obuzima, znači la ta'huduhu, ne obuzima ga, šta? Ve la neum, ni drijemež ni san. Eh, slušajte me sad dobro. Znači, nije dovoljno vjerovati, samo u to da uzvišeni Allah ne spava. Slušajte me dobro. Znači, nije dovoljno vjerovati samo u to da uzvišeni Allah ne spava, već tome treba dodati da on ne spava zbog savršenosti svog potpunog života. Zato ne spava. Jel' tako? Ne možemo samo reći Allah ne spava. Ne! Nego vjerujemo u to da šta? Da on ne spava zbog savršenosti svog potpunog života. Sljedeći primjer, kaže uzvišeni وَلَكَدْ خَلَقَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Znači mi smo stvorili nebesa i zemlju وَمَا بَيْنَهُمَا i ono što je između njih fi sittati ejami وَمَا مَسَّنَا مِنُ لُغُوبِ kaže uzvišeni uh, za šest vremenskih razdoblja i nije nas obhrao nikakav lugub, nikakav šta? Ni lugub, nikakav umor. Nije dovoljno samo negirati Allahu osobinu umora, tako? Već treba vjerovati da ga ne obuzima umor. Zbog čega? Zbog savršenstva njegove snage i moći. Ponovit ću ovo. Znači, uzvišeni kaže وَلَكَدْ خَلَقَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Mi smo stvorili nebesa i zemlju وَنَا بَيْنِهُمَا I ono fi fi sittati ejami وَنَا نَسَّنَا مِنْ لُبُوب za šest vremenskih razdoblja i nije nas obhvao nikakav umor ovo je bio i odgovor židovima ovo ćemo kasnije učiti kad su rekli šest vremenskih razdoblja znači Allah se umorio Allah im odgovara وَمَا نَسَّنَا مِنْ لُبُوب i nije nas obhvao nikakav umor znači nije dovoljno samo negirati Allahu osobinu umora da kažeš on se ne umara ne već treba vjerovati da njega ne obuzima umor zbog čega? zbog savršenstva njegove snage i moći. Sljedeći primjer, kaže uzvišeni, وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ Kaže uzvišeni, وَتَوَكَلْ Ti se pouzdaj عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ u živo koji ne može umrijeti, la jemut, ne može umrijeti, وَسَبِّحْ i veličaj ga bihamdi i hrali. Znači, negiranjem smrti potvrđujemo savršenstvo njegovog šta ži? Života, braćo i sestre. Sljedeći primjer. wala jazlum rabbuka ahada. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti, je tako? Znači, mi negiramo, e, negiranjem nepravde potvrđujemo savršenstvo njegove šta? Pravde. wala jazlum rabbuka ehada, gospodar tvoj neće nikome nepravdu činiti. I mi negiramo nepravdu Allahu Tebare kao tala. Zašto? Zato pošto potvrđujemo savršenstvo njegove pravde. Sljedeći primjer. Kaže uzvišenim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja Allahu ne može ništa umaći. Subhanallah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ Allahu ne može ništa umaći. Subhanallah. Ni na, na nebesima ni na zemlji. On innehu kane alimen qadira on u istinu sve zna i sve lože. Negiranjem nemoći, braćo moja, Allahu dželle wa ala potvrđuje se savršenstvo njegovog znanja i snage. I stoga je nakon toga rekao uzvišeni, on u istinu sve zna i sve može. Allah otver koja je ovo snaga. Uzrok nemoći je ili nepoznavanje uzroka stvaranja ili nedostatak snage. Pa zbog savršenstva Allahovog znanja i njegove moći ništa mu ne može promaći ni na nebesima ni na zemlji. Kroz ovaj primjer, braćo i sestre, nadam se da smo razumjeli da negiramo svojstvo podrazumijeva više svojstava savršenstva Allaha te bareke u eteala. Ja bi, braćo moja sestre, sa ovim večeras završio, tako, ovo su malo teže mesele, ali inša Allah, ja idem sad malo više školski, inša Allah, ali se nadam uz Allahovu pomoć kada budemo a, prošli ovaj kratak uvod o svojstvima Allahovim, svojstvima tako milostivog, kada budemo govorili o a, a, njegovom svojstvu života, svojstvu znanja, svojstvu obskrbe, svojstvu snage, svojstvu sluha i vida, htjena, htjenja, želje, ljubavi, zadovoljstva, gnjeva, sržba, mržnje, dolaska, svojstva Allahova lica, milosti i oprosta, dvije ruke, dva oka milostivog, svojstva lukarstva i spletke, vidjet ćete inša lautala kako će ovo biti puno jasnije kada prođemo ove, ove kratke uvode. Allaha molim da nas pomogne u tome i da se okoristimo upoznavanje njegovih uzvišenih imena i savršenih svojstava, a to je u stvari poznavanje sa Allahom dželevala, a onom koga upozna, sve što ga bolje upozna, svega više voli. Ta Allaha te barek, ta molim da nas zavoli kroz a, ibadete naše prema njemu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i stramote pokrije. Allah te barek, ta'ala molim a, da pomogne islami muslimani gdje god živjeli, radili i borili se. A, molim Allaha, braćo moja i sestre, da oprosti imen i vama. Što sam pogodio, to je od Allaha za žel, a što sam promašio, to je šetana. الله ملم زوبرست الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بهندك أشهد أن لا إله تستغفرك ولا تبليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulina wa ala alihi wa ashabi ajmein. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu, draga braće i poštovane sestre, u islamu bilo je to izlaganje od našeg večerašnjeg gosta, brata Ebu Amina. Molimo uzvišenog Allah svojena tala da obilno nagradi brata za njegovo vreme koje je i pora svojih svakodnevnih obaveza odvojio i za nas. Molimo Allah svojena tala da nagradi također posjetioci naše sobe i sam put pravde i istine. Inša Otala nastavljamo sa programom sobe i najavljamo Inša Otala sutra ćemo se družiti kroz jedno novo predavanje